alhamdulillahi والسلام alamin نبينا محمد ala nabiyina muhammad أجمعين ala alihi va ashabihi ajmain مزدك ba'd avval va'da berganimizdek jihodni shartlari haqida suhbat qilamiz degan edik alhamdulillah alloh subhana بلن tavfiqi bilan mana shu kunga ham yetib keldik alloh بو taolo barcha bu o'qiyotgan ilmlarimizni manfaatli qilsin va unga amal qiluvchilardan qilsin amin jihodni shartlari jihodni turlariga qarab har xil bo'ladi ammo ming afsuslar bo'lsinki insonlarni jihoddan qoldirishlik va bir jamoat bo'lishligidan to'sishlik uchun har xil dajjal olimlar jihodni shartlarini umumiy qilib aytadida ho difo jihati bo'lsin ho talab jihati bo'lsin bitta shart mana shu shartlar mana shu shartlar topilmasa jihod qilinmaydi degan ongni musulmonlarga singdirmoqchi bo'lishadi alhamdulillah alloh subhana taoloni fazli bilan sahih e'tiqodda harakat qiluvchi ulamolar bor ekan va ular insonlarga o'rgatayotgan ekan insonlar adashmay turibdi va ba'zilari to'g'ri ko'zlari ko'r bo'lgani uchun qalblari bekik bo'lgani uchun bu narsalar ularga ta'sir ham qilmaydi eshitishlikni ham xohlamaydi chunki eshitishlikni xohlashlik uchun avval jihodga xohish bo'lishlik kerak jihodni xohlamagan inson har xil bahonani o'ylab topadi yo u yerda fitna bo'lyapti deydi yoki hozir jihod vaqti emas deydi yoki amirlar sotib yuborgan shunga o'xshash gaplarni qiladi ammo bilmaydiki musulmonni qutqarish musulmonga yordam berishlik musulmon yerlari hududlari bitta musulmon diyori manzilatda ekanligini bilmaydi ho suriya bo'lsin ho o'zbekiston bo'lsin ho afg'oniston bo'lsin bitta musulmon diyori manzilatda bo'ladi qayerda musulmon kishi aziyat chekayotgan bo'lsa ana shu yerga yetib boriladi va unga yordam beriladi talab jihati va difo jihatidagi shartlar bir biridan farq qiladi ulardan talab jihotini shartlari haqida gaplashadigan bo'lsak avval talab jihati deganda qanday jihatni tushunamiz biz avvalgi darslarimizda ham aytib o'tdik musulmonlar amiri jamlanib o'z xohishi bilan jangga chiqadigan va musulmonlarni o'zlarini hududlari qaytarib bo'lingandan keyingi qiladigan jihodlari talab jihoti bo'ladi ammo musulmon yerlari kofirlar qo'lida bo'la turib talab jihoti bo'lmaydi endi difo jihoti bo'ladi ya'ni u yerlarni qaytarib borishlik jihodi hozirgi kunimizdagi jihod hammamiz bilamiz difo jihotiga aylanib bo'lgan talab jihoti bo'lishligi uchun avval biz yerlarimizni qaytarib olishligimiz yoki bir o'zimiz bir imorat qurib xotirjam o'zimizni hududlarimizni himoya qiladigan holatga kelib va undan tashqari da'vat qilib va da'vatga qarshi chiqqanlarga qarshi jihod qilishligimiz mana shunda talab jihoti bo'ladi talab jihotini shartlariga e, musulmonlar musulmon ulamolari ijtihod qilib to'qqizta shart qilishgan buni birinchisi musulmon bo'lishligi ya'ni talab jihod qilishlik uchun musulmon bo'lishligi ikkinchisi balog'atga yetgan bo'lishligi uchinchisi aqli raso bo'lishligi e, to'rtinchisi zarardan salomat bo'lishligi ya'ni nogiron bo'lmasligi agar imkoni bo'lsa jangga chiqishligida haraj yo'q faqat jang maydonida qolgan birodarlarni qiyin ahvolga solib qo'ymaslik uchun e, chiqmagani afzal bo'ladi beshinchisi erkin inson bo'lishligi ya'ni qul bo'lmasligi oltinchisi erkak kishi bo'lishligi ayol kishi bo'lmaydi talab jihatida yettinchisi oila ahliga usiz ham nafaqa bora oladigan bo'lishligi ota onasi bo'lsin ahli ayoli bo'lsin farzandlari bo'lsin sakkizinchisi ota onaning izni bo'lishligi to'qqizinchisi qarzdorga qarz bergan kishini izni bo'lishligi mana shu to'qqizta shart talab jihatida talab qilinadigan shartlar hisoblanadi mana bu shartlar topilmasa kishi talab jihatiga chiqishligi mumkin emas ko'pchiligimiz eshitganmiz bir kishi ota onasini yig'latib nabiy sallallohu alayhi vasallam oldiga keladi nabiy sallallohu alayhi vasallam unga qaytib borib qanday yig'latgan bo'lsang shunday kuldirib yupatgin ularni degan hadislari bor undan tashqari bir mushrik keladi rasul siz bilan g'azovat qilmoqchiman deydi alloh rasuliga iymon keltirasanmi deb aytsa yo'q desa man mushrikdan yordam olishlikdan bariman deb aytadi shunga o'xshash hadislar ammo endi difo jihatichi desa difo jihatiga keladigan bo'lsak difo jihati uchun yuqoridagi shartlar shart qilinmaydi chunki u majburiy jangdir ya'ni hozirgi kunimizdagi suriya misoli bo'lsin yoki yaman yoki shunga o'xshash davlatlar bo'lsin ana shu yerda difo jihati kelyapti ketyapti ya'ni e, soilni bostirib kelgan dushmanni qaytarishlik jangga ketyapti bu yerda biz e'tibor beradigan bo'lsak difo jihodi nafslarni himoya qilishlik jihodi bunga misol keltiradigan bo'lsak uyimizga bir o'g'ri tushadigan bo'lsa biz unga imkonimiz boricha qarshi o'g'rini yo'qotishlik uchun kurashamiz yoki jang qilamiz agar ota onamiz boshqa uyda turgan bo'lsa undan borib izn olib kelmaymiz yoki bir e, qurol aslahalarim bo'lishi kerak keyin o'g'rini daf qilaman deb o'tirmaymiz yoki masalan bir kishi bizga hujum qiladigan bo'lsa ko'chada ketayotganda unga o'zimizni nafsimizni himoya qilamiz u bilan jang qilishlik uchun yoki o'zimiz nafsimizni himoya qilishlik uchun borib ota onamizdan izn so'rab kelmaymiz alloh subhana taolo aytgandek uzina lillazina yuqatiluna bi annahum zulimu va annalloha ala nasrihim laqadir o'zlariga qarshi urush ochganlarga ularga zulm qilgani uchun urushga izn berildi albatta Alloh ularga nusrat berishga qodirdir demak kofirlar avval musulmon diyoriga qarshi jang qiladigan bo'lsa yoki hujum qiladigan bo'lsa bostirib kiradigan bo'lsa endi ular o'zlarini himoya qilmasalar bo'lmaydi ya'ni kofirlar ularni yo'q qilib yuborishi mumkin musulmon yerlari kofirlar qo'liga o'tib ketishligi mumkin yoki muslimalarni nafsi xavfda qolishligi mumkin va nabiy sallallohu alayhi vasallamni hadislarida kelgandek unsur ahoka zoliman av mazluman birodaringga zolim holatda ham mazlum holatda ham yordam bergin deb aytadi nabiy sallallohu alayhi vasallam shunda mazlum holatdagini tushundik lekin zolim holatda qanday yordam beramiz desa sahobalar nabiy sallallohu alayhi vasallam o'sha zulmidan tiyib qo'yishliging deb aytdilar va mazlumga yordam berishlik uchun ota onangdan izn so'rab kelgin yoki qarzdor bo'lsang qarzingni qarzdordan izn olib kelgin va shunga o'xshash shartlarni aytmadilar hozir biz difo jihati haqidagi e, ko'plab ulamolarni qovullarini keltiramiz inshaalloh undan oldin biz bir narsani aytib o'tishligimiz kerakki alloh subhana taolo fitrat qildiki hayvonga ham agar unga hujum qilinadigan bo'lsa o'zini nafsini himoya qilishligini hatto hayvonga ham fitrat qilib qo'ydi endi aqlli inson tushunadiki insonga o'z öz o'zidan fitrat qilganki unga zulm qilinadigan bo'lsa uni qaytarishlikka hozirgi kundagi musulmonlarni chekayotgan aziyatlari bo'lsin zararlari bo'lsin bu hammani zarari suriyadagi chekayotgan musulmonni zarari o'zbekistondagi musulmonni zarari hisoblanadi chunki kofirlar bizni turli xil hududlarga bo'lib tashladi va tillarimiz har xil bo'lib ketdi agarda avval oldin bitta millat bo'lsakda bo'linib ketdik turkiston bo'ldi ya'ni uyg'urlar yoki o'zbekiston bo'ldi ularni urf odatlari ham tillari ham har xil bo'lib ketdi va birlashishlik ham qiyin bo'lib ketdi qozog'iston qirg'iziston tojikiston bo'linib ketgan har bittasi bir biriga maqol to'qib olgan va bir birini dushman tutadi millatchilik degan narsa chiqib ketdi aslida biz qanday millat edik bitta millat ibrohim millati edi hozirgi kunda kofirlar xilofatni parchalagandan keyin musulmon diyorlarini bo'lak bo'lak qilib tashladi har bir musulmon diyor o'zini chegarasi uchun yashashlikni boshladi va o'sha chegaradagi musulmon diyoridagi kishilar o'zini shahar uchun yashashlikni boshladi va o'sha shahardagi kishilar o'zini mahallasi uchun mahalladagi kishilar uyi uchun hatto uydagi farzandlar o'zini xonasi uchun yashaydigan bo'lib ketdi mana shunday holatga kelib qoldik lekin nabiy sallallohu alayhi vasallam aytgandiki al muslimuna tatakafau dimauhum wa hum yadun ala man siwahum musulmon kishilar qonlari musulmonlarning qonlari birdir bir xildir suriyadagi yosh bolani qoni bilan o'zbekistondagi bolani qoni bir xil suriyada qancha qancha bolla bolla halok bo'lib ketyapti qancha qancha bolla ota onasiz qolib ketyapti yoki qancha qancha ota onalar farzandsiz qancha ayollar ersiz erlar xotinsiz qolib ketyapti ammo lekin o'zbekistondagi bitta nogiron bola uchun hamma qayg'uradi hamma shuning uchun kuyib pishadi pul yig'adi man bu bilan bu nogiron bolaga kuyib pishmaslik kerak demoqchi emasman lekin aql bilan qaraganda u nogiron boladan ko'ra muhtoj bo'lgan kishi mana bu suriyadagi aholi hisoblanadi va ular ularni qonlari bir xildir va ular o'zlariga bo'lgan qarshi kimsalar uchun bitta qo'l deb aytyapti ho arab bo'lsin ho turkiston bo'lsin ho o'zbek bo'lsin ho qozoq bo'lsin ho tojik bo'lsin dushmanlarga qarshi bitta qo'ldir hozir biz ulamolarni dalillarini keltiramiz turli xil mazhab ulamolari difo jihati haqidagi fikrlari bor mana shularni inshaalloh o'qib eshittiramiz birinchi o'rinda hanafiy ulamolaridan keltiradigan bo'lsak mana o'zbekistonimizdagi ko'p ko'pchilik deyarli to'qson to'qqiz foiz kishi hanafiyman deb ko'kragiga uradi imom kosoni al hanafiy aytadilarki bidoy soniya kitoblarida agar difo jihatini bajarishga odam topilmasa barcha kishiga namoz va ro'za kabi farzi ayn bo'lib qoladi farzi ayn holatida qul hojasini ayol esa erini iznisiz chiqaveradi shu kabi bola ota onasini iznisiz chiqishi ham mumkin bo'ladi mana shu yerda ko'p savollarga yechim bor meni ota onam rozi bo'lmayapti yoki qarzim bor yoki shunga o'xshash savollarga inshaalloh mana yerda yechim topiladi demak imom kosoniy aytyaptilarki shu kabi bolaga ota onasini iznsiz chiqishi ham mumkin bo'ladi holil rahmaulloh shayx dardirni muxtasarini sharhiga qo'shimcha qilib aytadilarki shayx dardir rahmaulloh aytadilar difo jihodi ayol kishiga ham qulga ham tegishlidir mana shu so'zni ma'nosi haqida holil rahmatulloh aytadilarki dushman bostirib kelishligi bilan jihod barchaga farzayn bo'ladi agarchi u ayol kishi bo'lsa ham ibn Taymiyo rahmatulloh ham mana shu so'zni aytganlar juzuli rahmatulloh aytadilarki ulush berilayotgan paytida ayol kishi qo'l va yosh bolaga ham ajratiladi chunki ularga jihod farzaynga aylangan edi demak jihod farzaynga aylangan paytida ayol kishi ham jang qilgan bo'lsa yoki yosh bola ham voyaga yetmagan yosh bola jang qilgan bo'lsa ham hammamiz bilamiz jang paytida kofirlar tomonidan olinadigan mol g'anima hisoblanadi mana shu g'animadan ana shu ayollarga ham bolalarga ham ulush beriladi deyapti ammo ular jang qilmaydigan bo'lsa ularga ulush berilmaydi chunki aslan ularga jihod qilishlik farzi ayn emas ammo dushman bostirib keladigan bo'lsa hammaga farzi ayn bo'ladi yana shayx dardiy rahmaullohni ularga yaqin bo'lgan kishilarga jihod farzi ayn bo'ladi degan so'zlarini halil rahmaulloh tafsir qilib aytadilarki Ya'ni agar dushman unga bostirib kelgan kishilar o'zlaridan uni daf qilishga qodir bo'lmasalar. Ya'ni dushman bostirib kelgan diyor aholisi dushmanni qaytarishlikka kuchi yetmasa, uni qo'shni bo'lgan musulmonlarga jihod qilishlik va ular bilan birga yordamlashishlik farzayn bo'ladi. Agar qo'shni musulmon mamlakat dushman bostirib kelgan musulmon davlatiga yordam berish va ular bilan birga ishlagani tufayli dushman ularni bolalarini ayollarga tajovuz qilishdan qo'rqsalar qo'shni davlatga yordam berishliklari qaysi holatda bo'lsin qaysi holatda qodir bo'lgan holatiga qarab yordam berishliklari kerak bo'ladi ho mol bilan bo'lsin ho da'vat bilan bo'lsin ho mana shu qiynalayotgan musulmonlarni rasmlarini internetda orqali tarqatishlik bo'lsin mana shu ham yordam berishlik hisoblanadi ya'ni fattaqulloh mastatotim kalimasiga binoan ammo mana shuni ham qilmaydigan bo'lsalar mana shuni hammalari gunohkor hisoblanadi masalan suriyaga qo'shni bo'lgan turkiya davlati bo'lsin iroq davlati bo'lsin ularga qodir bo'lsa birga ular bilan jihod qiladi ammo lekin hammamizga ma'lum sulton sultonlar zolim sultonlar mana buni qilishga yo'l qo'ymaydi va bunga siyosat qiladi kerak bo'lsa imomlarni ishga soladi bu jihod faqat suriya uchun xos bo'lgan jihod avval vataningni qilishing kerak degan gaplarni ham aytadi ba'zi bir toifalar mana shu nafslardan qo'rqadigan bo'lsalar iloji boricha iqtisod bilan yoki da'vat bilan yordam berishliklari kerak bo'ladi eng kamida imom shofiyni e, mazhabida bo'lgan imom navoiy rahmaulloh aytadilarki jihodni ikkinchi turi u farzi ayn jihodidir agar kofir musulmon diyorini eshigini tagiga qasddan qo'shinni olib kelsayu kirmasa ham yoki musulmon diyoriga bo'ynini cho'zsa yoki bostirib kelsa jihod farzi aynga aylanadi shu holatda qul hojasini izsiz chiqqani kabi ayol erini izsiz chiqishi ham joiz bo'ladi xuddiki e, va bu jihat turida ota onani iznisiz va qarz egasini iznisiz chiqishligi joiz bo'lgani kabi demak imom navoiy rahmaulloh ham mana shu gapni aytyaptilar al islom hambali ibn taymiy rahmaulloh aytadilar ijmo bilan vojib bo'lgan difo jihodi dindan va nafslardan tajovuzkor dushmanni daf qilishni eng yaxshi turdir ya'ni tajovuzkor dushmanni daf qilish eng yaxshi usuli difo jihodi jihod qilishlik boshqacha emas boshqacha usul yo'q ya'ni yechimi qilich u ijmo bilan vojibdir deb aytyaptilar iymondan keyin din va dunyoni fasod qiluvchi dushmanni daf qilishdan ko'ra oldinroq turadigan vojib yo'q deb aytyaptilar u kishi unga talab jihoddagi kabi shartlar shart qilinmaydi va imkon qadar dushmanni daf qilinadi ba'zi ulamolar ko'p dalillarni keltirishgan xususan hambali mazhabidagi ulamolar ham bu haqida ko'p dalillar keltirishgan shuning uchun talab jihodi bilan biz difo jihodini o'rtasini ajratib olishligimiz kerak bu juda muhim masala biz yuqorida talab jihodi nima ekanligini ham aytdik uni shartlarini aytib o'tdik e, difo jihodi haqida ham gapirib kelyapmiz shuni yaxshilab farqlab olishimiz kerak difo jihodi haqidagi hozir hambaliy ulamolarni so'zlari bor buni yanada eshitadigan bo'lsak yanada bir ta'kidli bo'ladi zehnimizda difo jihodi uchun qo'zg'alishga ota onani va qarz egasini izni vojib bo'lmaydi bu birinchi qovul ikkinchisi olloh difo jihodini tark qilishga biror kishiga izn bermadi uchinchi qovul din nafs va nomuslarni himoya qilish uchun bo'lgan jang bu majburiy jangdir to'rtinchi qovul kofirni daf qilish jihodda har bir kishi uchun farz ayn bo'ladi va undan qochib ketish harom bo'ladi chunki difo jihod ixtiyori emas majburiy jihoddir buni biz misolini uhud g'azotida ahzob va jabal kunlarida ko'rishimiz mumkin hamda salaflarni tatarlar damashqqa bostirib kelganda sobit turganliklarida ham ko'rishimiz mumkin beshinchi qovul agar mol ya'ni pul va uni tark qilinishi bilan zarar keladigan jihodga berishdan tang kelib qoladigan bo'lsa ochlar o'lib ketsa ham jihodni oldinga qo'yamiz mana shu so'z bugungi kunimizdagi ko'pchiligimiz muhtoj bo'lgan qovul hozirgi ya'ni agar pul mol bilan mol ya'ni mujohidlar bilan ochligi tang kelib qoladigan bo'lsa qaysi biriga beramiz desa ibn taymiya rahmaulloh aytyaptilarki agar ochlik o'lib ketadigan bo'lsa ham mujohidlarga beriladi bugungi kunimizda ko'radigan bo'lsak e, ko'pchiligimiz mana shu ehsonni o'rnini topolmaymiz hamma ehson qiling deb kelgan kishiga berilaveradi biz qarashligimiz kerak dinga ko'p xizmat qilayotgan va insonlar foydasi uchun xizmat qilib yurgan kishilar kim mujohidlar da'vatchilar olimlar e, va shunga o'xshash musulmonlarni foydasi uchun xizmat qilib yurgan kishilar mana shu kuni shunaqa kishilarga ajratishlik kerak masalan bir dushman bostirib keldi och turibdi agar u och qolib o'lib ketadi deb unga pul beradigan bo'lsak u qorni to'ygani e, foyda bo'lib qolmaydi dushman bostirib kirsa ammo lekin mujohidlarga beriladigan bo'lsa u mana shu hududlarni musulmon hududlarini himoya qiladi hamma omonda hamma xotirjam namozini o'qiydi ayol kishilar xotirjam farzandiga qaraydi ilmini o'qiydi boshqa boshqa da'vat qiladigan kishi bo'lsa da'vatini qiladi demak biz qaysi biri afzal turishligini bilib olishligimiz kerak va maslahatlarni egasidan olishligimiz kerak har kishidan olingan maslahat maslahat bo'lib ketavermaydi hozirgi kunda ko'rasizki biz umuman diniy ilmi bo'lmagan kishilar dindan maslahat berayotadi u o'zini ishini qilishligi kerakmi mana shuning uchun biz hamma ishlarni o'zini o'rnida qiladigan bo'lsak ko'p narsalar isloh bo'lib ketadi inshaalloh mana shu yerda biz o'sha to'rtinchi hovulda keltirdikki e, din nafslar va nomuslarni himoya qilish uchun bo'lgan jang majburiy jang deb aytdik aqlli inson bo'lsa ham buni tushuna oladi yani, nabiy alayhisalom aytgandek man qutila duna damihi fa huwa shahid man qutila e, duna malihi fa huwa shahid ya'ni kim e, qonini himoya qilib urushgan bo'lsa o'ldirilgan bo'lsa u shahid molini himoya qilib urushgan bo'lsa u shahid endi qanday qilib ollohni dinini oliy qilishlik uchun musulmonlarni himoya qilib jang qilgan kishi shahid bo'lmaydi ana shunda nabiy sallallohu alayhi vasallam e, urushayotganda biror kishidan izn olib kelsin ota onasidan yoki qarzdordan izn olib kelsin deb aytgani yo'q agar shunday jang qiladigan bo'lsa u shahid deb aytyapti keyingi darslarda inshaalloh biz hijrat haqida gaplashamiz ya'ni bugungi kunimizdagi dolzarb bo'lgan masalalardan bittasi hijrat masalasi va bu haqida savollarimiz ham ko'p mana shunga inshaalloh bir eshitsak yechim topiladi degan umiddamiz alloh subhana taolo darslarimizni davomiy qilsin va bu o'rganayotgan ilmlarimizga amal qiluvchilardan qilsin shuning uchun ilm ilm amal qilishlik bilan bo'ladi hammamizga ma'lum imom buxoriy rahmaulloh o'zlarini sahil buxoriylarini o'shanga amal qilishlik bilan yozgan va shuni yodlagan shuning uchun biz qaysi ilm o'rganmaylik qaysi amal qilmaylik e, amal bo'lsin ilm bilan bo'lsin ilm bo'lsin amal bilan bo'lsin mana shunda ikkalasi o'zini o'rniga tushgan bo'ladi alloh subhana taolo bu ilmlarimizni barchalarimizga manfaatli qilsin va barchalarimizga ochiq qalb bersin voqelikni ko'ra biladigan basirat bersin subhanakallohumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astag'firuka va atubu ilayk